wat ik na jullie tijd met Israël zal sluit, sê die Heere. Ek sal my wette in hulle gedagtes plant en op hulle harte skryf. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Dit zal niet voor hulle nodig wees om voor hulle bieren of familie te sê, ken die Heere, leef soos die Heere van jullie verwag, nie. Almal, van die geringste tot die belangrijkste, zal mij reeds ken, sê die Heere. Ek sal al hulle oortredings en hulle sondes vergewe. Ik zal nooit eerst weer daaraan denk nie. Dit is wat die Heere sê, hy wat die son gemaakt het om in die dag te skyn, en die maan en die sterren om in die nachtlicht te maak. Dit is hy wat die sedert onstuimig laat word om golven te maak. Zijn naam is die Heere, die Almachtige, en hij sê, so min as wat ek hierdie natuurwette sal verwijder, net so min sal die nageslag van Israël ooit ophou om mijn volk te wees. Die Heere sê, net soos die hemele nie gemeet kan worden, of die fondatie van die aarde onderzoek kan worden nie, net so min sal ek daaraan denk om die nageslag van Israël voor altijd weg te gooi vir die verkeerde dingen wat hulle gedoen het. Dit is wat die Heere sê, die Heere sê, die tijd komt wanneer hulle weer die stad voor mij zal herbou van die Gananeltoering af tot bij die hoekpoort. Een maatlijn zal loop vanaf hierdie ingang tot bij die gare bevel en vandaar zal dit wegzwaai nog goed toe. Hulle sal een groot gebied vir die Heere afsonder. Dit sluit in die begraafplaas en die asloop in die vallei as ook die terrasse tot so ver as die kadron spreid. In een oostelike richting zal dit wees tot bij die ingang bekend als die perdepoort. Die stad zal nooit weer ingeneem of verwoes worden.